Aziz radioanlıqçı qarindaşlar, diqqətinglər birodarimiz Muxlis bilan Sayfullahning nashidasida bo'lsin. Muslimalar zindonlarda duo qilar imtihonlarda Rabbim meni azod qilgin nusrat bergin islomimga Muslimeler zindanlarda dua kılar binhanlarda Rabbim beni azat kılgın nusret bergin İslam'ın Şirik küfri tağutlarga Barca zulüm kafirlarga Kılıç Müşküldür harma erkek hemşirleri kıylaklarda Şirih küfri var Barca zulüm kafirlarga Kiliş güldür harma erkek hemşirleri kıylaklarda شمس وارجاء alem Tevhid Allah yardimiler Uzak kessun hiç kalmisun Şirik kufri ateşlerge Nurin cessun barca alem Tevhid Allah yardimiler تزاب Hiç قامس Şirik kufri ateşlerge Müslümeler zindanlarda dua kılar İlhanlarda Rabbim beni azat kılgın Nusret bergin İslam'ın